muramukije muge mwese muteze abiri hadisanganiro kaze murano makuru yo kuri no wa gatanu naye akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira itariki ya mirongo itatu na rimwe ku kwezi kw'indwi ngo ntabanduka kugira abantu bose bubatse hadakurikijwe amategeko baba bahejeje gusambura mu biganiro kwa bamenyeshamakuru Pierre nkurikiye avugira ubushyirangange bw'intwari yo hagati mu gihugu amwesha ko abarabwa n'icyo gikorwa bose badotegerezwa kubahiriza iyo ngingo ubushyirangange bw'amagara y'abantu bumenyesha ko ibitigiri by'abandura umugera wa covid cumi n'icyenda byagabanutse kuva mu kwezi kwa kane uno mwaka maza kumwumva muri ano makuru mu mpera z'ano makuru turabwira bucana yandi y'ibidukikije ku bijyanye n'icunyunyu cumara bita plan mu buhinga bw'ibyuma hari serafina kizimana kuri mikoro muri kumwe na orunera muco abari ari bo bariko baravugwa gushika kwigenekerezo ya gatandatu uku kwezi muganga Jean Bosco Girkwishaka akavuga ko benshi bafise uwo mugera ari abaza bavuye hanze y'igihugu abantu bose banduye kino kiza kuva kigitangura ibihumbi bitanu n'amajana atanu na mirongo umunani na batanu muri abo abavuwe bakakira ni ibihumbi bitanu n'amajana ane na mirongo ine n'umunani hanyuma abakiri ku muti uno munsi twavuga ko batarakira ni ijana na mirongo ibiri n'icenda hakaba na munani bashoboye guhitanwa na kino kiza no kuri abo rero bagwaye bakiri ku muti bose amagara yabo yifashe neza nta n'umwe afise bya eh, bimenyetso by'uburembe bose bifashe neza ibijyanye rero eh, n'ibiharuro eh, kugera uno munsi tugeze ko eh, bijyanye n'iby'icyo kiza n'ibyo turabye mu mwaka uheze hibonekeje ubwa mbere abarwayi babiri bari baje bafise iyo ndwara twaciye tugerageza kugara imbibe cyane cyane ku kibuga cy'indege n'ahandi guhera rero mu kwindwi k'uwo mwaka nyine murazi ko hariho isekeza rya riba byatumye abari hagati mu gihugu dushobora bose kubamenya turabavura kugeraho aho ata muntu n'umwe twari dufise mu gihugu agwaye iyo ndwara ariko dusubiye kugurura ikibuga c'indege kubera mu makungu cyari kikihari twaciye dutangura kuza turakira ingenzi harimo n'abarundi uko rero bagenda bariyongera niko no hagati mu gihugu bagiye baranduza benshi no mu gihugu mu mezi atatu ya mbere twabamenyesha ko twari dufise ibiharuro biri hejuru cyane bisumba ivyo mu mwaka uheze bikaba vyagiye gutangura gupunguka guhera mu kwezi kwa kane kubera naho nyene iryo sekeza twaciye dusubira gukora ku buryo ubu dufise bake kandi ubu turavye ku munsi ku munsi turavye nko ku bipimo vyarapungutse cyane abandurira hagati mu gihugu ni bake abava hanze nibo ari benshi ariko rero nk'uko twabivuze turabavura bagakira Numakuru arabandanya igikorwa cyo kubomora amazu yubatswe hadakurikije amategeko ngo kiko kigenda neza mu gihugu cose mushikiranganje bw'intore hagati mu gihugu barabyemeza ngo kuko bafatira ku cegeranyo catanzwe n'intumwa ziheruka ku rubuga mu kiganiro kwa menyesha makuru Pierre Nkurikiye havugirwa ubushikiranganje yavuze ariko ko abafite impapuro zatanzwe n'ababirekuriwe bazokwitura inzego zijejwe kubatunganiriza akaba yamenyesheje ko gikorwa kizohana kizoherana nako ku kwezi kw'indwi kandi kikabandanya gikorwa atankunzi inyuma y'aho hari amakuru ashikiririjwe yuko igikorwa cyo gusambura inyubakwa zubatswe mu bibanza bitemewe n'amategeko kiriko kiraba mu gihugu cyose icyo gikorwa cyaba kitariko kiragenda neza ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano bwaciye burungika intumwa mu gihugu cyose aho icyo gikorwa kiriko kirabera zikaba rero zagiye kuva ku itariki ya gatanu gushika ku y'umunani uwo mwaka kugira ngo zirabire ingene icyo gikorwa kiriko kiragenda icegeranyo icyicemero cyatanzwe n'izo ntumwa zimaze guheza urwo rugendo cyerekana yuko icyo gikorwa kiriko kiragenda neza cyane mu gihugu cyose abegwa n'iyo ngingo bonyene bariko baribomorera izo nyubako bari bubatse bitisunze amategeko atankomanzi mu gihugu cyose dufatiye rero kuri icyo cegeranyo tugafatira kandi naho icyo gikorwa kigeze ubushikiranganje bwibukije ibi bikurikira bwa mbere ko inyubakwa ziriko zirabomogwa ari inyubakwa zose zubatswe ku metero zitandukanye atandatu uvuye ku ibarabara hirya no hino y'ibarabara mu gihugu cyose izindi nyubakwa zirabwa n'icyo gikorwa ni inyubakwa zose zubatswe hatisunzwe amategeko mu kurenga uturimbi izindi zirabwa n'icyo gikorwa ni inyubakwa zose zubatswe mu bibanza rusange cyangwa ibya bibanza byo kuruhukiramwo espace vert abantu bose baba bafise ico basaba gifise ishingiro na cane cane nk'aba bavuga yuko baba bafise impapuro impusha zo kubaka zoba zaratanzwe n'inzego zibijejwe zisunze amategeko basabwe ko igihe cyose babonye abaje gushira bya bimenyetso by’umusaraba utukura ku mazu azosamburwa boheza bagaca batanga ibyo byemezo bafise kugira ngo nabo baheze bumvirizwe abajeje intwaro bose n'inyamiramabi mu gihugu cyose bategetswe ko bokora ibishoboka byose kugira ngo kino gikorwa kirangirane na kuno kwezi kw'indwi kwari kwatanzwe kandi cyari kiringo congewe yari Kiyavuga y'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu hakaba ari kuri mikoro ya Francine ndiho ku bwayo leta yarafashe ingingo mfata kibanza mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu yo gutekanya buri mwaka amafaranga agera ku miliyaridi mirongo ibiri yo kugabanya ubusumbasumbane bw'imishahara mu kiringo c'imyaka ine ibyo vyigiwe mu nama shikiranganji yo kuri uyu wa gatatu basanze mu isuzuma ngo ryakozwe mu bijanye n'ingene abakozi ba leta bahembwa hariho ubusumbasumbane buva ku burusho buhabwa bamwe bamwe n'imishahara minini minini ihabwa imigwi imwe imwe y'abakozi umunyamabanga mukuru wa leta Prosper nahugwamiye akavuga ko umwaka wa 2020 ari wo washinzwe kugira ngo busumbasumbane buveho Isuzuma ryakozwe mu bijyanye n'ingene abakozi ba leta bahembwa byarerekanye ko hari ubusumbasumbane nabwo bukaba buva kuri ibi bikurikira uburusho bunyuranye buhabwa imigwi imwe imwe y'abakozi kandi kenshi bitisunga ibwirizwa rigenga abakozi ba leta imishahara minini minini y'ifatiro ihabwa imigwi imwe imwe y'abakozi kuva bagitangura akazi ibisata bikukira leta byishingira imishahara y'abakozi by'abavyo byisunze ubasha byahawe bwo kwitunganiriza iby'intwaro n'ibigega ibyo byatumye haba imyidogo myinshi mu bakozi ba leta mu gisata c'umutekano hari ikiziga c'umwana chatowe mu ijoro ryo uyu wa kane ushira uyu wa gatanu mu kazu ka sugumwe ku gihinga komine kayokwe mu ya mwaro umwigeme yamwibarutse afite imyaka mirongo itatu ubu akaba ari mu minwe y'igipolisi urongoye igipolisi muri ako karere ahanura abatwaye inda z'indaro kubaha muntu no kureka ubuhumbu abandi bakavuga ko amazi atarashikanwa mu makartier yabo urongoye regidezo mu ntara ya Cibitoke abasaba gutenyenya ngo huko kibazo c'amazi mu gisagara ca Cibitoke kigiye gutoregwa umuti car ahaye mu bizoza buramatari w'intara y'ibitoke araremesha abanyagihugu ko imiringoti igiye kuboneka kugira amazi ave muri komine mugina inkuru tubaza Alexi Ndayiragije guhera ku ibarabara rya cumi gushika ku rya cumi na kabiri rya Cibitoke amazi meza yo kunywa ngo haheze imyaka itatu abanyagihugu batayaronka aho bihita muri quartier social benshi bavuga ko haheze umwaka bataronka amazi ahitwa mukingiro Kingiro naho nyene mu gisagara cya Cibitoke ngo nta bombo na rimwe rirashigwaho abanyagihugu baho habuze amazi bakidoga ko bakoresha amafaranga menshi mu kuriha abatwara amakinga bayabavomera hakaba ngo ibido y'amaritiro mirongo ibiri bariha amafaranga ari hagati y'amajana abiri n'amajana atanu urongoye ishyirahamwe rigidezo mu ntara y'ibitoke amenyesha ko nk'abo ku mabarabara ya cumi cumi na rimwe na cumi na kabiri byavuye ko igihe barabara bujumbura cy’ibitoke ryasubirwamwo hari imiringoti imashini zaciye hanyuma ishyirahamwe ryateza kuyiteranya ntivyabikora naryo ngo rikaba ari soja satoma kubidoga nabo ko badashikirwa n'amazi ahitwa quartier social ngo ni kubera igisagara kiguma cagoka amazi nayo ari make ku mukingiro naho utwara jidezo mu ntara y'ibitoke amenyesha ko ari quartier nshasha uwo mutegetsi hararemesha abo bose ko kibazo gisanzwe kizwi kandi umwanya n'umwanya gishobora gutorerwa umuti kuko hari amazi ariko arategurwa ashobora gushikanwa mu gisagara ca Cibitoki muramatari w'intara Cibitoki bizoza karem yemeza ko imiringoti yari yabuze mu gikorwa co gukura amazi muri komine Mugina kiyazana ku mugwa mukuru w'intara cibitoke igiye kuboneka hanyuma iyo myidogo igabanuke agahimiriza abanyagihugu kwitabira ibikorwa rusangi mu gikorwa co kuyimba aho imiringoti izoca eka no kuyishiramo mu Cibitoki musohoke Alexis Ndayiragije radio isanganiro Amakuru tuyabandanirize mu gisata c'inkino batatu muri batandatu badoserukira Burundi muhiganwa yo gusiganwa mu nkino mpuzamakungu za Jeux Olympique ngo neza shikirizwa n’urongo ishira mu nkino zo gusiganwa atletisme mu Burundi ambasaderi Dieudonne kwizera terakama abanonotsi kuzo kwigenza neza kugira batera iteka igihugu c'amavukiro izo nkino zikaba zizotangura kwigenekereza 2023 kuno kwezi ari kuri mikro ya Jean Marie Vianney Ngenakumana dufise abanonotsi batatu Olivier Irabaruta kuri marathon ahanagira n'ukuri nshimire umfasoni Francine niyo saba ku bintu yerekanye n'amakunga atangarira kuva ku metero amajana umunani ugahindura ukiruka imetero ibihumbi bitanu n'ibirometero ibihumbi icumi hanyuma ukaronka ikibanza mu isi kuri ayo mahiganwa abiri akongera akaronka n'imyanya imutuma ashobora kuronka uburenganzira bwo kuja muri Jeux olympique ni ibintu bidasanzwe kuko hariho n'abandi bagerageje byarabananiye dukoraniye hariho rero na Eric Nzekwinkunda yaronse umwanya mwiza wamutumye aronka minima nawe nyine zo kuja mu mahiganwa ya Jeux Olympiques ku metero amajana umunani ku bijanye no kwitegura mbega abo banonotsi boba bararonse umwanya ukwiye wo kwitegurira izo nkino za Jeux Olympiques imyiteguro novuga yuko bose baronse imyanya yo kwitegura ariko kubera iki kiza ca corona ntibashoboye kuronka uburyo bwo kwerekana imyiteguro yabo ushimishije kugira ngo baronke imyanya myiza mbega bitegekanije ko kuba bava ngaha mu Burundi baje mu gisagara ca Tokyo hariya mu gihugu c'u Buyapani hazobera amahiganwa ryari ingene bagenda bivana n'amatariki umuntu ko kuko kubera ikiza ca corona bavuga yuko umuntu ashika muri Tokyo imisi ine imbere y'ihiganwa ryiwe mbega mwishiramo rya atletisme abo banonosi muri ko murabafasha gute kwitegurira amahiganwa twebwe nta bintu binini turiko turabafasha ahanini iyo abanonotsi nk'abo bageze muri uru rwego rwo kuja muri Jeux Olympiques hariho agafashanyo eh, komite international olympique irungika igacishije muri seno niko bakoresha mu myiteguro ni akahe kamumotera abo bagiye guserukira igihugu muri izo nkino za jeux olympique ubwa mbere hoho si abana bato kandi si ubwa mbere bazoba baserukiye uburundi akamo twama tubatera nuko boba abarundi mutima bakerekana akaranga keza icyo tubabwira no kugendera ubuntu kugendera iteka bagaserukira uburundi nyene bakaba abambasaderi beza Ano makuru harabandanya kumenyereza abafungu ibikogwa no gufasha amabohero kwironkera yonyene ivyo gufungurira abanyororo mu ryo hangiro ry'ibikorwa by'uburimyi byatunganijwe ku mabohero amwamwe yo mu Burundi Aloise Honimana umuyobozi yajejwe intwaro n'amategeko umuyobozi bukuru bw'amabohero mu Burundi niwe abivuga mugiye kuri wa kane hata, hatanguzwa ibikorwa byo gusarura imyumbati yarimwe n'abafungwa b'iryo bohero kuri hegitari umunani umuyobozi akaba yaboneho kumenyesha ko hagiye gutegurwa mu mirima y'iryo bohero umurima w'imyumbati w'akarorero uzotuma umwimbu wikuba inshuro zirenga zitatu ino nkuru turaza kwigaruka ko amakuru yacu yo hanyuma uraca bugacana yandi mu bidukikije icunyunyu c'ubumara bita plon mu gifaransa ni kimwe mu bituma isi yononekara umushakashatsi mu bidukikije akaba n'umwigisha muri kaminuza nderabigisha Ines Norbert Manirakiza metaroyide meto birenze ibyari bikwiye kuba biri mu isi novuga birenze urugero biri ku rugero runini aho niho duca tuvuga yuko isi yahungabanye ariko hashobora kubaho n'ibindi bishobora gutosekaza isi biri mu muguyi byo twita mu rurimi rw'ikinofunofu kompoze organique complexe navyo biri mu bintu bishobora gutosekaza isi kimwe mu byunyunyu ngo bifise ubumara gutuma isi yononekara ngo harimo icyo bita plon icyo naco ni Robert Manirakiza umushakashatsi mu bijanye n'ibidukikije aratubwira aho dushobora kugisanga nko mu mabateri yaheze canke ibisigarira vy'imiti yo kwa muganga ico cunyunyu citwa plon gishobora kuva mu ibikoresho bikoreshwa iminsi yose nk'akarorero aya mabateri y'amatelefone cyangwa amabateri y'amaradiyo cyangwa y'imiduga birashobora no kuva no mu bintu by'ibisigarira byakoreshejwe muri ya mazu yo gupimiramo ibintu izo bita laboratwari birashobora no kuva mu bisigarira by'imiti cyangwa mu bikoresho bikoreshwa kwa muganga mu bisigarira bikoreshwa mu mavuriro hanyuma mu myaka iheze ubwo bumara bwitwa prom bwarashobora no kuva buva mu gitoro bwarashobora kurekurwa n'imiduga hajya mu myotsi bugasohoka mu myotsi eh, bivanye n'uko imiduga yaba yanyoye igitoro kirimwo ubwo bumara amahinguriro nayo nyene ubwo bumara busanzwe bushobora gukoreshwa naho nyene ubwo bumara burashobora gusanzara mu kirere maze bugahava bugashikira isi bukayitosekaza muri bucana yandi izokurikira umushakashatsi mu bidukikije azotubwira ingaruka z'ico cunyunyu gifise ubumara n'ingene gishobora gutunganywa mu mu ntumbero gukingira ibidukikije urakoze Lidia gahimbare na hano turangirije no makuru ariko kuba yafatiye mu nzira tubibutse mu ngingo ingingo nkuru nkuru zezigize no makuru itariki ya mirongo itatu na rimwe uku kwezi kw'indwi ngo ni ntabanduka kugira abantu bose bubatse hadakurikijwe amategeko babe bahejeje gusambura mu biganiro kwa menyeshamakuru Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganje bw'intore hagati mu gihugu amenyesha ko abarabwa n'ico gikorwa bose bazotegerezwa kubahiriza iyo ngingo ubushingano bw'amagara y'abantu bumenyesha ko ibitigiri by'abandura umugera wa covid cumi n'icyenda